Itxaro borda naiz idazlea eta hilabetean behin predikuño bat harilkatzen dut euskaligatien uhin hauetan. Kultura dut solas gai eta gaur gure baratzeetan aurkitzen ahaldukun porruaren poetikaz arituko naiz. Irudipena eta olerkirako jaidurak kilikatzen dituelako. Poeten udaberri bolkanikoaren karietarat ostegun honetan dela uste dut, Donibane loitzuneko etxenami jatetxe japoniarean lau chef handiri bi emazte eta bi galdegin diete plater delizios batez lau olerki ilustratzea. Hogeita hamar bat jendek jada erreserbatua du arestialdia. Ideia ona dela iduritzen zait, originala bederen, oroz gainetik txua. Batut lagun bat, bai honako merkatutik porua eskuetan etxeratzen ikusten nauenean nitaz gogotik burlatzen dena. Galde egiten daut, norazoa zu poru horrekin? Ez dakit zer erantzun, ene sedea agasa gertu gabe. Porua, salda klasikoaz gain, mila moldetan kozinatzeko ahalaz, mintzonatzaio gero. Azken hilabetean, plater partikular bat egiten dudala porroari, kiwi eta salsa bizigarri bat gehituz. Haridura horpegi bat eskaintzen dit, irri abil batekin. Poesia porroa bezala da. Porru begetala ez gazteginenean erretzen genuen haren klasekoa. Alaina, denbora behar du burumuinaren lurbeltzetik beltzetik hitzezitz jalgitzeko eta gogo bihotzak asetzeko. Bistan dena, gozea ez da egokia poesiaren zat are gutxiago asebetekeria kontsumo gizarteak eredutzat ematen diguna. Eta hor ere, hobe horeka gurbil baten bilatzea. Eta zein da zure sukalde araua poru horren prestatzeko? Orduan hitza libratzen dut eta arginan oren gisa hasten naiz. Porua ebakitzen duzu, vaporean egosarazten, bitartean salsa adelatzen sesamo olio eta ezpeletako bipegarekin. Kiwi moztea ahantzigabe. Platera osatzeko azitaren erdian poru jartzen dituzu, inguruan kiwi errondak eta gainetik saltsa gozagarria botatzen diozu delikatuki. Kiwi sasoina finitzean, iran jaserak ere baliatzen ahalko dituzu zure platerak berdetasuna deklinatzen du, freskoa eta pindartsua da, energiaz betea. Ez duzu gehiagoren beharrik, behar bada poema soil bat, zergatik ez. Profita eguna zentzule, gozatu?